Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը, ազգային ժողովի խոսնակը, արտգործնախարարը հանդիպել են արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի եւ արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամ Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանին։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ է ընտրվել Գի Տեսիեն։ Շուշիում կայացել է Հասմիկ Պապյանի մենահամերգը։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 20-ին ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպում է ունեցել արտադրական ենթակառուցվածքների, իսկ այսօր առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հանդիպում է ունեցել Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար Կազմի եւ արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչների հետ արտգործնախարար Մասիս Մայլյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել է հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, Արցախի դիվանագիտական առաքելությունների գործունեությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել արտգործնախարարության ղեկավարությանը քննարկված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Բակո Սահակյանը շնորհավորել է արտգործնախարարության ողջ անձնակազմին գերատեսչության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ, մաղթելով նրանց հաջողություններ եւ ամենայն բարիք։ Հուլիսի 20-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ տեղի է ունեցել արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների եւ արտերկրում մշտական ներկայացուցիչների խորհրդակցություն։ Արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը նշել է, որ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը որպես կայացած ինստիտուտ Արցախի պետականության կարևոր բաղկացուցիչներից մեկն է։ մեկն է Դիվանագետներին վստահված է Արցախի հանրապետությունը միջազգային ասպարեզում ներկայացնելու եւ արտերկրում նրա քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առանցքային նշանակություն ունեցող առաքելությունը, ինչը պահանջում է առավելագույն նվիրվածություն եւ կենտրոնացում իրենց պարտականությունների կատարման վրա։ Խորհրդակցության մասնակիցների հետ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել միջազգային հարթակներում Արցախի ներկայացվածությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև տարբեր մակարդակներով Արցախի միջազգային հերանեկարներին։ Հանդիպման վերջում ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է ներկաների բազմաթիվ հարցերին, որոնք վերաբերում էին օրենսդիր մարմնի գործունեությանն ու խորհրդարանական եւ միջկուսակցական արտաքին կապերին։ Խորհրդակցության ներկայացուցիչները հանդիպել են նաև պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ։ Պետնախարարը հանդիպման մասնակիցներին ներկայացրել է տնտեսության ղերակավորորդներում արցանագրված ձեռքբերումներն ու հետագա զարգացման միտումները, անդրադարձել ներդրումային դաշտի առանձնահատկություններին ու արկա ցուցանիշներին։ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը շնորհավորական ուղերձ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանից։ Ուղերձում մասնավորապես նշված է. Մոտ 3 տասնամյակ առաջ համայն հայությունը միահամուռ կերպով ոտքի կանգնեց սատարելու ինքնորոշման իրավունքի իրացման ուղին բռնած Արցախի ժողովրդին։ Իհեճուկս բոլոր սահմանափակումների, ճնշումների եւ մարտահրավերների Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունն իր անձնակազմի ամենօրյա նվիրյալ աշխատանքի շնորհիվ հետևողականորեն կրում է իր կարևոր առաքելությունը՝ ուղղված Արցախի միջազգային ճանաչմանը, միջազգային հարթակում արցախահայության ձայնը լսելի դարձնելուն եւ երկրի անվտանգության ամրապնմանը։ Մեր երկու գերատեսչությունների միջև հաստատված սերտ համագործակցությունը բազմիցս ապացուցել է իր արդյունավետությունը միջազգային հարթակում արցախահայության շահերի պատշաճ ներկայացման առումով։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամ Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախ-Ֆրանսիա հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը բարձր է գնահատել Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանի ավանդը Արցախ-Ֆրանսիա եւ հայ-ֆրանսիական կապերի զարգացման ու օնլայնման գործում, նշելով, որ նա մեծ հարգանք է վայելում Արցախում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանն ասաց, որ ուրախ է հերթական անգամ Արցախ այցելելու համար։ Սա իմ 14-րդ այցն է Արցախ, նշել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախկին падգամավորը։ Côté tout d'abord très heureux d'être à nouveau Պարոն նախագահի հետ անկեղծ զրույց ենք ունեցել եւ ուզում եմ ասել, որ Բակո Սահակյանն ինձ համար մեծ ընկեր է։ Խոսել ենք Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մասին, որի հիմնադիր անդամն եմ եւ որի նախագահն եմ եղել։ Անդրադարձել են քրճակագրերին, որոնք ստորագրվում են Ֆրանսիայի եւ Արցախի քաղաքների միջև, դրանք թվով 10 են։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային ծրագրերի շրջանակներում շուտով Ֆրանսիայից այցելություններ են նախատեսվում նաեւ Արցախ։ Ֆրանսիական երկու քաղաքների ներկայացուցիչներ կստորագրեն համագործակցության հրճակագրեր։ Նախատեսում ենք ստեղծել ասոցիացիա, որը կզբաղվի քույր քաղաքների համատեղ ծրագրերով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակը հաղորդագրություն է տարածել շրջանակի գործադիր նոր խորհուրդ ընտրելու վերաբերյալ։ Շրջանակի նախագահ է ընտրվել Բուշ Դյուրոն նահանգի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության անդամ Գի Տեսիեն, ով շրջանակի փոխնախագահն էր 2013 թվականի ստեղծման օրվանից նախորդ խորհուրդն արտակարգ աշխատանք է իրականացրել։ Ես կցանկանայի ողջունել Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանին եւ Ռենե Ռուքեհին, որոնց անխոնջ գործունեության շնորհիվ Արցախի հանրապետությունը Ֆրանսիայում ճանաչելի է դարձել, հայտարարել է շրջանակի նոր նախագահ Գի Տեսիեն։ Գործադիր նոր խորհուրդը հավաքվել է գործնեության առաջնահերթությունների եւ նախաձեռնությունների նոր ծրագիր մշակելու համար։ Բարեկամության շրջանակը քննարկել է Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև արդարացի ու տևական խաղաղության հասնելուն ուղղված իր առաջարկությունների մասին իրազեկելու հնարավոր ձևերը։ Հուլիսի 15-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման վտանգը միշտ արկա է եղել, հետևաբար պետք է պատրաստ լինել ցանկացած զարգացման։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հրավիրված մամլոյա սուլիսում։ Կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը որպես գերտերություն ունի հնարավորություն թույլ չտալու պատերազմի վերսկսումը մեր տարածաշրջանում։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Չեմ կարող հավատալ, որ Ռուսաստանն իր լծակները չի օգտագործի Ադրբեջանին սադրանքից հետ պահելու համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է լարվածության աստիճանին, ապա վարչապետը նշել է, որ ամեն օր այն կարող է ավելանալ, պակասել, սակայն ընդհանուր առմամբ ռազմաքաղաքական լարվածությունը մեծ է։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում կայացել է երրորդյա այցով Արցախում գտնվող աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի սոպրանո Հասմիկ Պապյանի մենահամերգը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհին երկրորդ անգամ է հյուրընկալվում Արցախում։ Այս անգամ նրա այցը կազմակերպել էր Art PR ընկերությունը, որը զբաղվում է հայկական մշակույթի քարոշչությամբ։ Ընկերության տնօրեն Գայանե Դավթյանը մեծ զրույցում պատմեց, որ հետաքրքիր զուգադիպությամբ երգչուհու Արցախ այցելելու մտադրությունը համընկել է Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հրավերի հետ, եւ նրանք որոշել են գալ ոչ միայն պարզապես համերգ տալու, այլև Արցախը բացահայտելու համար։ Այսնիկը առանձնապես Արցախը դեռ չէր բացահայտել, բացի մի քանի տեսարժան վայրերից։ Եվ մենք որոշեցինք այն գյուղական համայնքներից սկսել, գալ մինչև հասնել բեմ։ Սկսեցինք Դադիվանքից։ Առաջին օրը, երբ որ գալիս էինք, Դադիվանքում եղանք, Հասմիկը անգամ ակրոստիկան փորձեց Այդ ժամանակ է, որ երկչուհու մոտ ցակեց եկեղեցիներում համաշխարային երաժշտարվեստի գոհարների բեմականացման գաղափարը։ Այդ մասին նա խոսել է նաև հայարակելական եկեղեցու թեմակալ առաջնորդի հետ հանդիպմանը։ Համերգից հետո լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում երկչուհին հույս հայտնեց, որ գաղափարը մի օր իրականություն կդառնա։ Գաղափարայիններ հույս ունեմ, որ ծրագիրը կիրականացնեն արդեն ովքեր որ պետք է իրականացնեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ-շատ եկեղեցիներ ունեն եւ դրանք միայն մաղոթելու եւ մոնբարելու համար չեն, լավ կլինի, որ ինչպես կաթոլիկ եկեղեցիներն են օգտագործում համերգներ, ասենք հոգեհանգստյան պատարակներ եւ այլ համաշխարհային երաժշտական գրականության նմուշներ երկելու կարող ենք երկել եւ այդ ձևով շատ մարդկանց կարող ենք ներգրավել երիտասարդներին դեպի եկեղեցիներ։ Այցի ընթացքում Հասմիկ Պապյանը եղել է Տողի արվեստի դպրոցում, Մեծ Թաղեր համայնքում եւ այլուր, բայց ամենամեծ ազդեցությունը նրա վրա թողել է այցելությունը Զորամաս, պատմում է Գայանե Դավթյանը։ Հասմիկը ուղակի պապանձվել էր, ասում էր, ես զգում անդա ծնկի գալ, որովհետև դա ուրիշ էմոցիա էր զորամասում, եւ այդ զինվորները, որ դե parz էր, չեմ կարծում որպես երկշի գիտեմ, բայց հասկացան, որ հանրահայտ մարդ է այդտեղ, որոշեցին իրենց ձայները ցույց տալ։ Եվ բոլորը հերթովսեցին երգել, դա մի հատ ֆանտաստիկ բան էր։ Բոլորը հերթով երգում էին։ Ծափ էին տալիս, հետո Հասմիկը իրանց հետ երգում էր այդ հայրենասիրական երգերը եւ այլն, բայց ի տարբերություն չգիտեմ, երևի ասեմ թե չէ, բայց ի տարբերություն ուրիշ արտիստների Հասմիկը ցույց որ դա լուսաբան է, որտեղ ասեց, որ դա շատ էմոցիոնալ է, թող մնա ինձ հետ։ Ողջունելով եւ շնորհակալություն հայտնելով երկչուհուն անզուգական համերգի համար մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանն ասաց, որ Արցախցի հանդիսատեսը սպասում է օպերային ներկայացումների։ Երկչուհին չի բացառում նման հնարավորությունը։ Այստեղ օպերային թատրոն չկա եւ կարծում եմ որ արցախցիները մի փոքր զուրկ են, եթե կարելի ասել համաշխարհային օպերային արվեստի գոհարները լսելուց պետք է նրանց բարբերաբար դամատուցել, իմ կարծիքն է դա, որպեսզի նաեւ կարողանան հետագայում արդեն ամբողջական բեմադրություններ լսել։ Հիմա Արցախի մշակույթի նախարարը այդպիսի առաջարկություն արեց, շատ գեղեցիկ առաջարկություն է, մանավանդ որ Շուշիում կա կարծեմ այդ բացօթյա հնարավորությունը շատ լավ կլինի։ Համերգը լսելու էին եկել դասական արվեստի սիրահարներ ինչպես Ստեփանակերտից ու Շուշիից, այնպես էլ Հայաստանից ու արտասահմանից։ Մենք հանդիպեցինք Կոստանդնուպոլսից ու Վիեննայից հատուկ համերգի համար Արցախ այցելած մարդկանց։ Շուրջ 1 ժամ տևած համերգի ընթացքում Հասմիկ Պապյանը կատարեց ինչպես հայտնի օպերային արիաներ, այնպես էլ կոմիտաս։ այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի, սույն թվականի հուլիսի 12-ից մինչև հուլիսի 19-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական նասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 10 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով երկու քաղաքացի զոհվել, իսկ 16 քաղաքացի ստացել են մարմնական նասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն մահվան յոքով եւ վրայերթի դեպքերը։ Հուլիսի 12-ին ժամը 21-20-ի սահմաններում 1949 թվականին ծնված Հրանտիկ Բեգլարյանը վարելով Ռենո ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 37 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթի ենթարկել հետիոտն 1965 թվականին ծնված Զարինե Սարգսյանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Հուլիսի 13-ին ժամը 20:20-ի սահմաներում 1977 թվականին ծնված Պարուր Սարուխանյանը վարելով ՎԱԶ 21213 ավտոմեքենան Շուշիի շրջանի Հինշեն համայնքի Աբլախ կոչվող տեղամասում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից ու գլորվել ձորը։ Ինչի հետևանքով ինքը եւ ուղևոր 1994 թվականին ծնված Արման Թորոսյանը տեղում մահացել են։ Իսկ մյուս երկու ուղևորները ստացած վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Հուլիսի 16-ին ժամը 22:40-ի սահմաններում 1987 թվականին ծնված Կարմեն Բախշյանը իրեն պատկանող Volkswagen Golf ավտոմեքենայով Մայրաքաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 23 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում վրա երթի ենթարկել հետիոտն 1996 թվականին ծնված Արտյոմ Հովսեփյանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնակամնասվածքներով տեղափոխվել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Հուլիսի 18-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում 1984 թվականին ծնված Սամվել Սարգսյանը վարելով բուտ ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Պարուր Սևակ փողոցի թիվ 68 տան դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթի ենթարկել 2012 թվականին ծնված Դավիթ Դավթյանին։ Ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնակավնացված քացնելու 5, գողության 3-ական, կողոպուտի, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության եւ անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելը, պահելը, օգտագործելու կամ տարածելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության 1 հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության 2 այլ դեպքով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 151 ահազանգ, որոնցից 128-ը բուժ հաստատություններից ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 12-ը միայն նյութական վնասի դիվանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհատքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 633 վարորդներ, որոնցից 490-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 18-ը անստաբ վիճակում, 14-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։